kumfuata mtu mmoja mtu aweza kushangaa ili jambo lilikuwepo wakati ule liko mpaka leo kuna watu hawataki kutii viongozi wao kama hivi ni mambo ya kijahilia hawa mpaka mitume haswa wamekataa kuwatii na kuwafuata mtu mmoja sote tumfuate takuwa tumeingia katika uenda wazimu tumekuwa na kichaa kumfuata aulqiya dhikru alayhi min bainina bal huwa kadhabun ashir ni yeye tu aliyeteremshiwa huo ukumbusho kati yetu sote bali huyu ni muongo tena mwenye kiburi sayalamuna ghadan man alkadhabu alashir Allah subhanahu wa ta'ala sema kesho watajua ni nani huyo muongo mwenye kiburi inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir hakika sisi tutawapelekea ngamia jike ili kuwajaribu kuwaonja basi watazame tu na ustahamili wanabihum anna almaa qismatun bainahum kullu shirbin muhtadhar na waambie kwamba maji yatagawanywa baina yao kila sehemu ya maji itahudhuriwa na aliyehusika ikifika siku yake atakunwa katika yale maji fanadau sahibahum fataata faaqar basi wakamwita mtu wao akaja akamchinja yule ngamia fakaifa kana adhabi wa nudhur basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu inna arsalna alayhim sayhatan wahida fakanu kahashimi almuhtadir hakika sisi tuliwapelekea ukelele mmoja tu wakawa kama mabua ya kujengea ua kawa kama miti iliyoliwa ikatupiliwa mbali sana hii ni kwa kifupi Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kisa cha mtume Saleh alayhi salatu wassalam na jamaa zake sisi leo hapa biidhnillahi taala tutalizungumzia hili la wao kutaka muujiza kutoka kwa mtume wao Saleh alayhi salatu wassalam ambao ndio tutazungumzia sasa huyu ngamia inna mursilun naqa huyu ngamia baada ya Saleh kuwalingania jamaa zake katika tauhid wamallu da'watahum walikuwa washachoka kumsikiliza kuwalingania katika tauhid talabu min salih salawatullahi wasalamu alayhi an yatiyahum biaya wakamtaka mtume salih alayhi salatu wassalam awaletee miujiza ndio wamsadikishe kuwa yeye ni mtume wa Allah na muujiza ambao waliotaka ni annaqa huyu ngamia wa kike ngamia jike wametaja wengi katika wanaovyuoni wa tafsir نقلا عن بني إسرائيل قصة هذه الناقة وكانوا kutoka بني إسرائيل وحدث عن عن بني إسرائيل ولا حرج ingawa hatukisadikishi kisa wala hatukikadhibishi Qur'an imetaja ngamia alitoka wapi yule ngamia alikujaje Allahu a'lam lakini wengi katika wanaoviona wa tafsir wataja kuhusu watu wa Saleh na huyu ngamia kisa ambacho wamekinukuu kwa banu Israili وسمى جاء قوم صالح إليه فقالوا له واتوا صالح ولكوجة كواك وكمن إن إذا أردت أن نتبعك إكي وكويلي وتكسيسي تكفواتي أرأيت هذه الصخرة وأنا وونه لجيوة كلك ونجيوة كوب وبحلي قال نعم قالوا أخرج لنا منها ناقة tutolee ngamia kutoka katika hili jiwe sisi tutakuamini yawezekana sababu umamul kufur walikuwa wakiwakufuru mitume wao huwataka wawaletee miujiza mingine ya ajabu ajabu sana na wakati mwingine waweza kuwa si kufara wamemwamini yule mtume na pia wakataka nini muujiza kama vile walivyotaka watu wa Isa Isa alayhi salatu wasalam awateremshe nini maidatan minas sama meza ya chakula kutoka mbinguni hao walikuwa wataka kula meza ya chakula iteremshwe kutoka mbinguni waione ikishuka anzil alaina maidatan minas sama qala ittaqullaha in kuntum mu'minin mcheni Allah ikiwa kweli kwa sababu mara nyingi au miujiza ikitumilizwa kisha watu wakakanusha basi kinachofuata nini ni adhabu na ndio maana mara nyingi mitume hawakupendelea watu wao kuwaomba miujiza kwa sababu kinachofuata ni adhabu قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين نعيسى كأومبا أكمومب الله سبحانه وتعالى أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين الله اليوم بيانين قال الله إني منزلها عليكم تترمشيها meza tu ya chakula si kazi kubwa mtawateremshia lakini faman kafara ba'da dhalika fa inni u'adhibuhu 'adhaban la uadhibuhu ahadan min alalamin lakini mjue kitu kimoja baada ya meza kushuka atakaye kufuru nitamwadhibu adhabu ambayo sijaadhibu mtu katika walimwengu na hapa wanaovioni wengine wataja kuwa walikoma wakasema basi isishuke tena ile meza isishuke na wengine sasa baada ilishuka Allahu alam baada ya hapa tukuelezwa ilishuka ikushuka Allahu alam lakini kwa kwa sharti ikishuka kinachofuata nini adhabu ikiwa mkuamini adhabu kadhalika quraish walimtaka mtume sallallahu alaihi wasallam muujiza mengi sana mengi mambo mengi walimtaka mtume sallallahu na ukisoma katika sura al Isra utaona yale matakwa waliyotaka kutoka kwa Mtume sallallahu wasallam waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardh ya mbua kwenye jangwa lile watolee chemchemu za maji ndio tukuamini wakataja na mengine au yakuna laka baitun min zukhrufin mpaka wakafikia kumwambia uwe na nyumba ya dhahabu au tarqa fi samaa au upande juu mbinguni tukuone hivi wapanda polepole mpaka afika mbinguni hivi kweli hata lile ndege kubwa lile likipanda tutafika mahali siona kidude kidogo likipanda zaidi utaliona kweli lakini wao muone mtume sallam apande mpaka afike mbinguni tena walan nu'mina liruqika usione tutaamini pia hatuamini ukipanda hatta tunazila alaina kitaban naqra'u mpaka ukishuka uteremke na kitabu kutoka kwa Allah ili tukisome sasa jawabu ikawa قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا mimi mwanadamu nimefadhilishwa juu yenu kwa kupewa utume hayo yote siyawezi isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala lakini hivi ndivyo walivyokuwa wale waliofanya upinzani dhidi ya mitume wao walikuwa wataka miujiza na hawa wakitaka miujiza huwa wataka vitu vingine vya vituko vituko vya ajabu hawa yao wataka jiwe litoke nini ngamia kwenye jiwe atoke ngamia lakini sasa wakasema walakin nuridu naqatan ushara si ngamia tu kuyongamia awe na mimba toke ngamia na mimba kisha azae awe ni ngamia na azaye na mtoto wake فقال لهم صالح عليه السلام أرأيتم إن فعلت أتؤمنون ماونا nikiwafanyia hivyo mtaamini kuamini mtume قالوا نعم sema ndio صالح عليه السلام akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala دعا الله عز وجل فانفجرت الصخرة an naqatin ushra lijiwe likapasuka akatoka yule ngamia ngamia na mimba akazaa pale umeona yule pale faamana baadhi qaumi salih wa kafara al-aktharun baadhi wakaamini wengi wakakufuru na kama tulivyotaja hili limefanana na yale ambayo umma mbalimbali waliwataka mitume yao wawafanyie makuraish walimtaka mtume sallallahu alaihi wasallam awapasudie mwezi vipande viwili wataamini mtume sallam akamwomba Allah mwezi ukapasudiwa vipande viwili mpaka makuraish wakawa makundi mawili wengine wafuata mwezi kwa upande huu wengine upande huu wakaona jabal Qubais abi Qubais katikati ya, ya miezi ile iliyopasuka Abu Jahal na wenzake hmm, hadha sihrun uni ni uchawi kini macho atufanyia sisi lakini Yesu alikuwa akiitwa mwenye hikma bal hakam na walikuwa wakimwona ni mtu ana akili sana akamwambia kuna watu waja kutoka katika safari tutawauliza ikiwa Muhammad atatufanyia uchawi basi sisi wa hapa tuwezi kufika uchawi wake kwa watu wengine na kweli msafara ukaingia poingia ule msafara Abu Jahal ndo liko mbele na wenzake najiburuta ataka kuthibitisha uongo wa Mtume sallam kauliza nyi mlikuwa jana usiku mko safarini mliona mwezi ukipasuka wakasema hata sisi pia tumeshangaa subhanallah tumeuona mwezi ukipasuka vipande viwili qala sihrun mustamir huu ni uchawi wenye kuendelea mpaka huko umfika Allah subhanahu wa ta'ala kuteremsha اقتربت الساعة وانشق القمر وإن, وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر لكن موازي ولبسوا أنين كتك عشرات الساعة الصغرى ndio maana Allah akasema iqtarabat as-sa'atu wa inshaqa al-qamar ndio huu muujiza aliyopewa mtume sallallahu alaihi wasallam na yatosheleza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuwa amepewa muujiza khalida ambao ni Qur'an kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitakachoendelea kusomwa ila qiyami saa hii ni challenge Qur'an wamepewa makuraish na mpaka leo challenge imebaki ambaye waweza aje وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله سورة موجة تلتين كو كهكونا معجزة أمتميوت كما معجزة أمتميوت صلى الله عليه وسلم كبه وكتاب أنباتني معجزة القرآن قل لئن اجتمعت الجن الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira hilo tu lau kama watu wangezingatia tayari yatosheleza kukubali kuwa huyu ni mtume wa Allah hakuna anayeweza kuleta mfano wa hiki kitabu kila anayemfanyia uadui mtume sallam wachana na yote lete mfano hiki kitabu basi wameshindwa kina Abu Jahal na Abu Lahab na wengineo ambao walikuwa ni Arabun aqhah hawahitaji kusoma nahwu wala balagha wala sarf wala nini kiarabu saliq amezaliwa mwarabu azunguza kiarabu utakuja wewe kiarabu chako cha kompyuta waandike ikipiga mstari mwekundu ambao unkosea waanza kutafuta madictionary na balaa balaa wewe ndio utaleta mfano hii eh. kwisha ikiwa walishindwa wale wenyewe hakuna anayeweza kuleta mfano wa kitabu hakuna hata wakiendelea vipi kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa huu muujiza alimpa mtume wake Salih huu muujiza na hiki ndiyo kisa mashuhuri kilichotajwa na wanaovioni kuwa huyu ngamia alitoka katika jiwe ama kilicho mashuhuri katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallam annaha jaatuhum naqa khalas amewajilia ngamia ankuja vipi Allahu aalama ikutajwa katika Qur'an wala katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam wala haikutajwa kule ngamia alikuwa na mimba kisha kazaa hiyo haikutajwa katika Qur'an wala sunna wa inma dhukira annaha naqa laha shirbun walakum shirbu yaumin ma'lum mtihani waliopewa ni kuwa huyu ngamia ana siku yeye yuanwa maji katika kisima chao peke yake litakuwa njingamia kubwa kweli kweli manake maji wanaokunwa kijiji kizima anwa yeye na siku moja wao ndio wanaokunywa katika yale maji na wana ruhusa ile siku yako nyinyi maji sio waweza kuteka maji ukajiwekea nyumbani haina shida beba maji nini siku yenu hiyo na siku yule ngamia iwano maji wao watumia maziwa yule ngamia atosheleza maziwa yake kijiji kizima kila mmoja iwanwa katika yale maziwa neema si ati ni mtihani mgumu a yani hata kama umezidiwa zidiwa basi utakamua ile maziwa ya ngamia unwe ambayo yana afya zaidi kuliko maji kama ni afya yana afya sio halafu siku pili utakunwa maji ikaja sharti laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum wala tamassuha bisu musije mkamgusa kwa jambo baya lolote huangamia fayakhudhakum adhabu yawmin adhim kitakachofuata ni adhabu mtaletiwa adhabu muangamizwe nyote nyinyi kimgusa ungamie kwa hivyo ni naqa Allahu a'lamu biha kharajat min as-sakhra au lam takhruj min as-sakhra ni naqa ngamia ameletwa ni muujiza kwa hivyo naqa tashrabu fi yawmin laha shirbun wa lakum shirbun kullun lahu shirbun kwa hivyo hii ndio linalojulikana katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam yaliyobakia Allahu a'lam na huyu ngamia katika kutaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza huyu mnyama kuwa ni muujiza mpaka Allah akasema naqata Allahi faqala lahum rasulullahi naqata Allahi wa akamnasibisha ungamia kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na sisi tufahamu kuwa Allah akinasibisha kiumbe kwake yeye ni kwa sababu ya kukiadhimisha kile kiumbe kile kiumbe akiadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo huyu naqa laha sha'nun adhim sababu ni muujiza Allah subhanahu wa ta'ala aliyopelekea watu wa Thamud na katika yale aliyowaambia mtume wao fadharuha ta'kul fi ardhillah mumwache ali katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala bimaana hatakula pia hali katika mashamba yenu hatokuja kwenye mashamba yenu ile mimea yenu ali la atakuwa iwala katika mimea ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ame ameijalia imee katika ardhi yake lakini wala tamassuha bisu la tamassu hadhi naqa bisu fi akliha في shurbiha fil idrari biha biqatliha katika kula kwake msimsumbue msimuudhi kunwa kwake maji msimuudhi msije mkamdhuru bi ayi su su nakira jambo lolote baya msimguse nalo fayakhudhakum adhabu ay idha masastum hadhi an-naqati hadhi an-naqata bisu kinachofuata mkimgusa kwa ubaya huangamia ni adhabu يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود بالنذر كما تلوتاج منذ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وصحر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر هفا الله سبحانه وتعالى أيليز نمنجان ولبو مو يلنغمين na ukitizama yule aliyemua ile ngamia ni mtu mmoja kama utakavyoeleza lakini ikawa ndiyo sababu ya kuadhibiwa umma mzima kwa sababu wote walishirikiana na yeye na kumridhia kwa kile kitendo anachokifanya cha kumuua yule ngamia wakati Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza jambo hilo kwa suali laja kaifa kutilat hadhihi naqa walimuua vipi huyu ngamia na nani aswa aliyekuwa na ujasiri mpaka kufikia kusema kuwa mimi kwa niaba yenu mtawaulia huyu ngamia inshallah taala tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja kaifa qutilat hadhihi naqa tumeona kuwa ni muujiza lakini watamuua walimuua vipi tutakuja kueleza inshallah taala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك